Наша подорож триває. Зараз ми з вами, малята, підійшли до стежечки, що веде до хатинки, в якій живуть цифри. В'ється, в'ється стежечка, стежечка мережечка від маленької кринички повз хатинку одинички, на високу гіроньку та на ту верхівоньку, де стоїть весела хатка, а живе у ній десятка. Один Одиниця вартова, вкрай відважна голова, на посту не задрімає, справу добре свою знає, струнко, начебто струна, варту всю несе одна. Покладатись каже, треба лиш на себе, лиш на себе. Два. Двійка модниця велика, любить чепуритися, може, зранку і до ночі в дзеркало дивитися. Є у двічки дві кіски, ще й сережечки з берізки. Три. Трійка. Гарна господиня. Раз, два, три. Зійшла розчина. Тріскотять в печі дрівцята, пиріжечки ждуть малята. Лиш спекла порожні дечка, ще б митку до пиріжечків. Чотири. Четвірочка благає, діток з патоньки вкладає. Раз, два, три, чотири. В ряд невгамовних немовлят. П'ять. П'ять гукає. Дайте п'ять до дівчат і до хлоп'ят. Хочу з вами я дружити, бо без друзів сумно жити.